Isaya esura ya 10 Yabalia abatao emiku etagorogokire nabandiki abandika ebyo kushashabanu omugenderero gwabo kulyangishanya eyakizabajege kandi kwaka abanaku bange yakizabo nibagonza okunyaga entumbu akazi nokushasha entabwa muligira muta akirokeiramu mulikoraki oro mubisha aliruga arai akabasirikya nowa owo mulikuungirao kaba emikono isi eitunga lyanyu mulirisigirowa muraba mutakina kindi ekyo kukora chana okwajura omumboye anga kukumba omubaisirwe ebyo byona bibebityo wene ne takalekere kubanigalira no mukono akyagwimukize kubabona bonya omkama wa Asiria kibonabonyo kya ruwanga Asiria enkoni eyo nigara nkakwata Asiria omuguma ogontamwa nkayimukya Asiria niwe nsindikira eyanga elitetao ruwanga niwe ndagira kutabalira abantu abo nigalira kugya kubanyaga no kubajungirira nkesha abo mkigo Kyonko mukama wa Asiria tiko alikugenderera no kutekereza tiko alikutekereza. Weni natekereza kusirikia amahanga gangi akagaita. Harokuba nagira ati abakuru bamae bona tiba kama isi kalino teri kuigana kakemishi amasi teri kuigana arupadi isi Samaria teri kuigana Damasiko nkoko mu bushobora bwange nabonabonize engoma ezagiraga bihuku ezagiraga bishane byamabale ebibaijano ebyakiraga ebya Yerusalemu na Samaria Timbona bonye Yerusalemu na bihuku byayo nkoko na kozile Samaria ne bishane byayo Oromu kama aramara kukora ebyo alikwenda byona aibangalia Sioni no muri Yerusalemu naija kubona bonya omukama wa Asiria namutura eikurulie na malioge nokwesha alinjakwe kuba wene no mukama wa Asiria na gambati ebi nkabikoza obushobora bwange nobumanyi bwange nyina magezi amaanga ngateranishize neitunga lyago nalinyaga nashusha enumi ababairibali anketo na baiyao itunga by'amahanga nkashusha ayalishanga omu kishunkuli ensi nagiteranisa okwo abantu bashoroza amauligenyonyi enagireo taliyo yanga nalimo elyatengize ipapa anga kwashamya kanwa kundurumira endya miti yakulingira omuntu alikugitemesa anga omushumeno gulingire omuntu alikugushaza ekyokya kubaire nkoko enkonya kushutire agikwete ango muguma kuimukia omuntu atali kiti harwekyo omukama omukama wa mae arabasindikire ndwara abatebese kandi omubushoborabwe abasindikire orubabiriro romuliro omushana gwa Isiraeli guliba muliro no mutakatifu wa Isiraeli aberulimi romuliro olulimi oro romuliro ruokie rumaleo amawage norukwa tangorwe omumushana gumo kandi omukama naija kumarao ekitinwa kekibirake nensi ye erikweza amuno asiriki omwoyo nomubiri abenko muntu arwaire oko awa amagufa omukibirake arasigarwamu emitimike nanguno omwana yakugibara abake nibo baligaruka Kirekyo abaisiraeli baliba na nabenju ya Yakobo baliba baonokireo ayabateire aliba bataki mwegamira shana mtakatifu wa Isiraeli niwe baliegamira omumazima aba Yakobo abali babaonokireo baligarukira ruhanga omushobora Noro abantu bawe baisiraeli baliba nibaigana omushenye gwenyanja abali honokao bakagaruka bali babake okusirikya kukaragirwa kionka okusirikya okwo kulirugwamu obugorokibungi muno omkama omkama wamae alibamarao omusiyo na nkoko kyaragirwe ekibonabonyo kya Asiria arwekyo omkama omkama wamae na gambati inywe bantu bange sioni aba Asiria mutabatina orobara batera bakababonesa enaku nkoko abamisiri bagizire omukanya kakenywe ndalekera kubanigalira kandi nigalire bonene mbasiriki omukama wa maina ija kubashatura nkoko yashatwire abamidiani arwazi rwa olebu araimukya enkonie agiorekeze omunyanja abonabonie abamidiani abo nkoko yababonabonize abamisiri kiro kyonene kyo mukama omugugu ogwo yabataire amabega aligubayao abayene nkomo eyo yabataire omubikya agiyenda hende etabaro yo mubisha omubisha najja kuruga limoni agobe aihati aletwe migironi ebikwatobye abibike mikimashi barashabuka ekyambo nibairuka iruka baralegibea abarama bachundwe kandi Gibea ya Sauli basingwe Muchure inwe aba Galimu ulira inwe aba Laisha kandi inwe aba Anatoti mumworore Medimena nesingwa kandi abagidemu nibairuka kuunga kireke mubisha naija kwemerera nobu akoleze eibanga lya Sioni orushozi rwa Yerusalemu omukama omukama wa maye naija kutema matagi nobushobora obuli kutinisa muno abaraibara muno abateme abagufazi ekibira akishokerane akitemese embaizi lebanoni egwe n'emiti yayo emirungi